Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 16-ն է, տարվա 47-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1916 թվականի այսօրը առաջին աշխարհամարտում ռուսական զորքերը գրավեցին Հյուսիսարևելյան Թուրքիայի Էրզրում քաղաքը։ 1918 թվականի այսօրը Լիտվան հրճակեց իր անկախությունը Գերմանիայից ու Ռուսաստանից։ 1919 թվականի այսօրը Նյու Յորքում ցուցադրվեց հայոց ցեղասպանության մասին առաջին ֆիլմը՝ Հոգիների աճուրդը։ Ֆիլմի ռեժիսորը Օսկար Ափվելն է։ Առաջին անգամ ցուցադրվել է Նյու Յորքի Plaza հյուրանոցում։ Ֆիլմը նկարահանվել է հայոց ցեղասպանության ականատես Չմշկածակցի Աշխավույս Մարտիկյանի հոշոտված Հայաստան փաստագրական հուշագրության հիման վրա։ Գլխավոր դերակատարը ընտրվում հենց Աշխավույս Մարտիկյանյանը։ Ցուցադրությանը ներկա են եղել Նյու Յորքի շուրջ 7000 ականավոր անձինք։ Տոմսի արժեքը եղել է 10 դոլար։ 1934 թվականի փետրվարի 16-ին Ավստրալիայում ավարտվեց 4 օր տևած քաղաքացիական պատերազմը։ 1968 թվականի հենց այսօրը Միացյալ Նահանգների Ալաբամա նահանգի Հեյլևիլ քաղաքում սկսեց գործել 911 փրկարար ծառայության առաջին ստորաբաժանումը։ 1999 թվականի այսօրը Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշքենդում տեղի ունեցան ահաբեկչական պայթյուններ, որոնց հետևանքով զոհվեց 16 մարդ։ Վնասվածքներ ստացան մոտ 100-ը։ 2005 թվականի այսօրը սկսեց գործել Կիոտոյի արձանագրությունը։ Կիոտոյի արձանագրությունը միջազգային փաստաթուղթ է, որն ընդունվել է Ճապոնիայում 1997 թվականի դեկտեմբերին՝ ի հավելում ՆՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջադարձային կոնվենցիային։ Այն զարգացած եւ անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներին պարտադրում է 2008-ից 12 թվականների ընթացքում 1990 թվականի համեմատ կրճատել կամ կայունացնել ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Արձանագրության ստորագրման ընթացք սկսվել է 1998 թվականի մարտի 16-ին եւ ավարտվել 1999-ի մարտի 15-ին։ 2009 թվականի մարտի 26-ի դրության բարձանագրությունը վավերացվել է 181 երկրների կողմից։ Այս երկրների բաժինը ընկնում համաշխարհային արտանետումների ավելի քան 61%-ը։ -ը. 2006 թվականի փետրվարի 16-ին Եվրոպարլամենտը բանաձև ընդունեց, որտեղ դատապարտեց Ջուղայ Խաչքարերի ոչնչացումը։ Այս օրը ծնվել են 1830 թվականի նորվեգացի նկարիչ բնապատկերների վարպետ Լարս Հերտերվիգը։ Նորվեգիայում նրան անվանում են Լույսի նկարիչ, առավել հայտնի են Հրուֆյուլկեր շրջանի նրակիս այերևակայական բնանկարները։ 1868 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ավստրիացի ազգագրագետ եւ լեզվաբան Վիլհելմ Շմիդտը։ 1919 թվականին Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ arczepiskopos Manukyan 1941 թվականի փետրվարի 16-ին է ծնվել Հյուսիսային Կորեայի նախկին դե ֆակտո առաջնորդ Կիմ Ջոնգ Իլը, 1959 թվականին Արցախի քաղաքական եւ պետական գործիչ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ ազգագրագետ Արթուր Մկրչյանը։ Արթուր Մկրչյանը ծնվել է Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղում։ Ավարտելով գյուղի միջնակարգ դպրոցը ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետ։ Համասարան ավարտելուց հետո սովորել Մոսկվայի Միգլուխո Մակլայի անվան ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1981-ից 83 թվականներին աշխատել է Հայաստանի ազգագրության պետական թատրոնում։ 1986 թվականին տեղափոխվել է Ծնդավայր եւ աշխատել Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն։ 1988 թվականին պաշտպանել է տեխնացուական թեզ եւ ստացել պատմության գիտությունների տեխնացուի աստիճան։ Արցախյան շարժում սկսելուց Արթուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը։ 9 հոգու թվում ստորագրելով առաջին նամակը Գորբաչովին։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ի հադուկտի հանրահավաքից հետո Արթուր Մկրտչյանի ուղին եղել է սրընթաց։ Նա անդամագրվեց հայ հեղափոխական դաշնակցությանը եւ 1992 թվականի հունվարին ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ։ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն անջնջելի հետ կթողեցին հայոց նորագույն պատմության մեջ։ Իսկ ճակատագրի ողբերգականությունը դարձավ այս բոլոր տարիների ընթացքում ամենամբարդ թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանի ողբերգականության խորհրդանիշը։ 1965 թվականի այսօրն է ծնվել հայազգի հայտնի հերացած կորտ Եվրոպայի խորհրդային միության ու հանրապետության բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի ռեկորդագիր Ռոբերտ Էմիյանը։ 1966 թվականին հայ ջութակահար Նարինե Դելալյանը 1993-ի այսօրն է ծնվել բրազիլացի ֆուտբոլիստ եւ կիսապաշտպան Լուկաս Սիլվան։ Այսօր փետրվարի 16-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 318 օր։